prvej línii. Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví a reláciou bude sprevádzať Michal Albert. A budeme sa dnes rozprávať aj o tej aktuálnej situácii, ktorá nastala na tom izraelsko-palestinskom konflikte, keď už sa zapojila aj iránska strana. O tom, ale aj o iných témach sa budeme rozprávať e, s bývalým poslancom Európskeho parlamentu, e, ktorý dnes naďalej pôsobí v strane Slovenský patriot ako predseda tejto strany Slovenský patriot. Je ním Miroslav Radačovský, a druhým hostom bude Michal Radačovský, ktorý je hovorcom strany Slovenský patriot a obaja vlastne kandidovali aj do Európskeho parlamentu za slovenského patriota a taktiež aj do, do parlamentu slovenského, eh, kde kandidovali pod hlavičkou SNS a budeme sa rozprávať aj o tom, čo sa teraz deje vo vládnej koalícii, ako, aký majú títo páni E, vlastne na to, názor na toto všetko, čo sa deje, či už doma, či už vo svete, ale aj čo sa týka Európskeho parlamentu. Ja verím tomu, že nás počúvajú poslucháči, lebo viem, že práve teraz sa deje veľký zápas Ligy majstrov, kde Slovan Bratislava doma hrá s Manchesterom City. E, bolo to 2-0, ak medzi tým sa, myslím, že nezmenil stav, ale bolo to 2-0, keď som posledne videl zmenu stavu. Ale verím, že aj vzhľadom k tomu, že nie je možné to niekde vidieť na verejnoprávnej televízii alebo na nejakej inej verejne dostupnej televízii, tak možno o to viac poslucháčov nás aj teraz počúva, čo sme im vďační a môžu sa aj oni samozrejme zapojiť do tejto relácie, ak nás počúvajú naživo 1. oktobra od 21.30 môžu svoje otázky už teraz písať na známu adresu studiozavinať.slobodnyvysielac.sk prípadne využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielac.sk a môžu tiež Uh, teda to nie, nemôžu <laughs> telefonovať. Prosím vás, netelefonujte, radšej svoju otázku napíšte uh, na spomenuté možnosti, ako sa k nám môžete dopísať a napísať nejaký svoj postres, postres alebo otázku. Takže ja som veľmi rád, že už môžem privítať pánov Miroslava Radačovského a Michala Radačovského. Dobrý večer. Dobrý večer, Miroslav Radačovský, predseda strany Slovenský patriot. Dobrý večer, tu je Michal Radačovský, hovorca strany Slovenský patriot. Poďme na úvod možno priamo k tomu zápasu. Čo hovoríte na to, že nie je možné takýto významný zápas sledovať niekde na verejnoprávnej televízii a, alebo niekde na nejakej verejne dostupnej televízii, ale si teda kto chce, musí zaplatiť len tak na odľahčenie, aký je váš pohľad na to? Tak, e, tak samozrejme je to, je to smutné, ale um, mne sa tak javí aj z vlastnej skúsenosti, že v podstate také niečo sa deje aj u našich západoeurópskych e, priateľských krajín, e, kedy také významné zápasy sa púšťajú a e, idú cez ten tzv. pay-per-view, E, že sa to deje u nás, no tak ideme im asi vzorom, tak, tak sa to začalo diať aj u nás. Ale malo by byť podľa môjho názoru takýto zápas, ktorý stredujú Slováci a ktorý je e, významný. by. No. Je významným pre šport ako taký, alebo šport v podstate aj reprezentuje krajinu. Malo by to byť aj na verejnoprávnej televízii, ale potom asi rozhodujú iní, sú programy, ktoré sú nastavené. Možno, že je to aj komerčná záležitosť. Ale je to škoda, že nie je to na verejnoprávnej televízii dostupnej pre každého. Keď sme už pri tej téme vysielania a týka sa to aj verejnoprávnej e, slovenskej televízie a rozhlasu, ako vnímate tie zmeny? Pretože toto bola jedno, jedna z takých úloh, ktoré mala vládna koalícia splniť, respektíve voliči vládnej koalície to veľmi vyžadovali, aby sa urobili zmeny e, v RTVS a teraz už teda v STVR, ale mnohí považujú, že tieto zmeny sú pomalé a ešte by tam chceli toho oveľa viacej zmeniť. E, ako ich vnímate vy? Môže aj Michal teraz sa vyjadriť. Ehm, ehm, ne, nechcem alebo neviem príliš e, hodnotiť, teda e, tie reformy, e, ktoré sa udiali v rámci RTVS alebo STVR, ale možno z vlastnej skúsenosti za posledných, teda predošlých 5 rokov v, v Európskom parlamente e, som zaregistroval, respektíve moja skúsenosť e, je taká, že e, keďže som tiež pôsobil v Európskom parlamente na rôznych pozíciách, Eh, bol som v blízkosti teda aj otca, europoslanca Radačovského, tak eh, nebol, nebol nejaký rozdiel medzi Jojkou, Markízou a STVčkou alebo RTVskou eh, napríklad v tom v, v, poskytovaní nejakého, nejakého priestoru, kde by mohol otec vystúpiť. Čiže, čiže je možné, že aspoň z tohto hľadiska tam nejaké tie opatrenia, možno reformy boli nutné, lebo tú cenzúru teda na môjho otca 5-ročnú som teda zažil na vlastnej koži. Takže možno, ja by som, že... ja by som do toho vstúpil. Som bol 5 rokov poslancom Európskeho parlamentu. E, v priebehu 5 rokov e, aj napriek tomu, že som chcel, nebolo mi umožnené vo verejnoprávnej televízii vystúpiť ani raz. Skutočne ani raz s tvrdením, že som nezaradený poslanec. a takže nezaradení poslanci tam nemôžu vystupovať. Ona situácia sa už zmenila. Dnes je nezaradených viacej slovenských europoslancov, ako som bol ja. Už nie je problém, no, aby to vystupovali. Vlastne Prosím? Teraz je celý smer vlastne nezaradený. Nezaradený. No a už nie je s tým problém, môžu aj nezaradený vystupovať, aj diskutovať. Potom bolo mi vytýkané, že hoci som nikdy nebol členom ľudovej strany naše Slovensko, len som kandidoval na ich e, kandidátke. E, bolo mi vytýkané, že nemôžem vystúpiť z toho dôvodu, že som bol Eh, že som bol na kandidátke ľudovej strany našej Slovenska. Dnes vidíme, že už sa situácia zmenila podľa mňa k lepšiemu. Už vystupuje aj pán Mazurek, aj pán Uhrik, aj na TV a podobne. Čiže mm, ono, tie zmeny bolo teda potrebné kvôli objektivite a nie kvôli tomu, čo mm, eh, akého názoru boli jednotliví politici alebo silné politické strany alebo silné frakcie. Eh, čiže tieto zmeny sú nutné, len aby sa netiali spôsobom pomstichtivým. Nemám rád, keď sa niekto mstí za niečo a ospravedlňuje to tak, ale veď to robili aj tí predchádzajúci podobným spôsobom. E, to nie je adekvátne hrdému postaveniu Slovenska. Jednu pomstu ospravedlňovať teda druhou pomstou, aby, bolo, aby to bolo objektívne. To znamená, aby do budúcnosti už bola tá objektivita jasne daná, daný priestor každému, kto má podporu od občanov, kto bol zvolený, a to bez ohľadu na to, z akej politickej strany je alebo nie je, pretože politickú stranu tvoria ľudia. Bez občanov by nevznikla žiadna politická strana. To znamená, ako náhle ja eh, odsúvam niekoho, kto kandidoval za určitú politickú stranu, tak v podstate odsúvam občanov, eh, ktorí túto stranu volili a to nie je správne. Čiže pokiaľ sa týka tých zmien vzhľadom k objektivite, ich vítam, ale nevítam pomstu. Ehm, to znamená, nerobí nemu to, čo nechceš, aby robili tebe, alebo čo robili tebe. Lebo to nie je adekvátne postavenie občana Slovenskej republiky. Ja, ja možno len dodám, že uh, ak by tieto zmeny teda mali nejaký efekt pozitívny, tak dúfam, že budú mať aj efekt na vysielanie dôležitých futbalových zápasov, ako je dnes. A sa dočkáme takého vysielania opäť na našej verejnoprávnej televízii. No nepredpokladal som, že začneme tému futbalu, e, ale aj to no, je to tak na odľahčenie. Každopádne teraz e, veľmi horí tá téma izraelsko-palestinského konfliktu, do ktorého sa teda už um, aj vplyvom toho, že Izrael teda zautočil aj na Hizbalách, teda na Libanon a, a že dlhodobo tam proste masakruje na tých palestinských územiach v tom pásme Gazy, e, že je to jednoducho nevyberaným spôsobom, však no, každá vojna je nevyberaná, ale toto je obzvlášť agresívny spôsob e, boja keď e, padajú nemocnice, keď umierajú ženy, deti a potom sa začalo na Hizbalách útočiť a už bolo len otázko času, kedy zareaguje aj Irán, e, ktorý teda drží s Libanonom a už to dnes, práve teraz, dnes to prišlo e, niekoľko stoviek balistických rakiet bolo odpalených na Tel Aviv, sú tam výbuchy, sú tam sirény, myslím, že dvaja mŕtvi zatiaľ ako toto celé vnímate aj v kontexte tejto novinky, že teda už aj Irán sa zapojil do tohto. Hrozí svetová vojna, možno aj vzhľadom k eskalácii konfliktu tu e, v tomto prostredí, ale tiež pokračujúce boje aj na Ukrajine, aj keď to je samozrejme samostatná téma. Ja na to zodpoviem tým, aké som mal vystúpenie v Európskom parlamente v čase, keď Hamas e, napadol Izrael. Vtedy som vystúpil asi s takýmto prejavom, kde som e, povedal, že neexistuje národ Bohom vyvolený a neexistuje národ Bohom nevyvolený. Všetci sme vyvolení, pretože sme občanmi planety Zem. Ďalej som uviedol, že nikdy nikomu sa nepodarí zničiť ťažko historicky skúšaný židovský národ a takisto sa nikomu nepodarí zničiť ťažko historicky skúšaný národ Palestíny. My vždy riešime následky, dôsledky, ale nikdy sa nezaoberáme príčinou. Riešenie problému Palestína, židovský štát, je, je sa dá vyriešiť jedine dvojštátnym riešením. Palestína už 30 rokov sa nedomáha ničoho iného, len vlastného štátu domáha sa štátu, chce žiť v štáte a blokujú to vždy Spojené štáty no, americké, ktoré z neznámých príčin nechcú, aby sa vytvoril palestínsky štát. Nemôže predsa existovať Izrael, židovský štát, ktorý má právo na svoju existenciu, má právo na to, aby existoval, ale na druhej strane napriek rezolúciám OSN, napriek tomu, že drvivá väčšina štátov žiada, aby palestínčania mali štát, sa im to blokuje. Teda čo môžeme očakávať od takejto situácie? No môžeme očakávať jedine to, že tí palestínčania akým spôsobom sa majú domôcť vlastného štátu. E, keď im to OSN vďaka blokácii e, hlavne všetkým Spojených štátov nechce umožniť. No jednoducho, toto je príčina. mi príčinu, a to už hovoria aj viacerí. Nechajme vytvoriť palestínčanom vlastný štát a myslím si, že bude po probléme. Tým pádom, že palestínčania si štát nemôžu teda vytvoriť, vznikajú problémy, vznikajú konflikty. A v konečnom dôsledku vnutie Hamas predsa bolo vytvorené, keď si sa to dočítate, pokiaľ to študujete, vytvorené za pomoci aj Spojených štátov amerických, a dokonca aj za pomoci Izraelu ako alternatíva proti Al-Fatahu, e, pretože sa im to zdalo byť v tom čase teda výhodné a teraz im to prerastlo cez hlavu. Čiže jediné riešenie tohto problému je ukončiť boje, začať rokovať o miery a predovšetkým umožniť vytvorenie štátu Palestína a celkové to zabíjanie je nešťastím, každému to musí byť teda ľúto, ale zabíjanie je na obidvoch stranách. Takže e, pokiaľ nevyriešime tú príčinu, tak nikdy nedospejeme k mieru na Blízkom východe. A to, je, a to je to isté aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Všetci rozprávame o tom, kde sa strieľa, kde sa zabíjajú ľudia, kde sa bombarduje, kde sa dodávajú zbranie ale nikto si nepoloží jednu základnú otázku. Nikto si predsa nemôže myslieť, že pred dvomi rokmi vo februári v roku 2022 sa ráno zobudil Putin, zavolal si Šojgu, Šojgua, tedajšieho ministra obrany a povedal Šojgu, nemám, vieš čo, nemáme dneska čo robiť. Čo keby sme takto zautočili na Ukrajinu? Takto to v živote nechodí. To znamená, vždycky bola príčina. Tá príčina podľa môjho názoru je jasná. Rozširovanie NATO. Rozširovanie NATO a približenie sa až k hraniciam Ruska. Rusi na to upozorňovali. Rusi na to upozorňovali niekoľkokrát. Nerozširujte sa. Nech sa na to nerozširuje. A pokiaľ by Spojené štáty odišli z Európy, ja si myslím, že by tu bol mier. To je jasne môj názor. Je to pán Pelegrini nedávno povedal, on sa totiž pán Pelegrini zmenil po voľbách, pred voľbami to netvrdil, po voľbách povedal, že taký veľký výrok, že zo strany e, Ruska ide o nevyprovokovanú agresiu v rozpore s medzinárodným právom. Pán Pelegrini sa míli, alebo sa chce zapáčiť asi teda niekomu. E, niekomu, lebo to nie je pravda, že to vyšlo nevyprovokovanú agresiu. Len tak z ničoho, nič, žiadny štát nezautočí na iný štát, len tak z dlhej chvíle. A to teraz bez ohľadu na to, či má niekto nejaké sympatie k Rusku alebo k Spojeným štátom, to sú treba sa baviť pragmaticky o týchto veciach. Máme sa pragmaticky, pomenujme. To nie o sympatiách, ale o faktách. No pomenujme faktá, aké sú a bude, vec sa bude riešiť a sa vyrieši. Ja sa opýtam teraz Michala, že Uh, Michal, tieto vaše slova, ktoré teraz hovoril váš otec uh, o tom, ako mm. vyriešiť uh, problém v Palestíne, respektíve ten izraelsko palestínsky konflikt, je to podľa vás reálne, že sa toto stane, že palestínčania dostanú svoj štát, alebo skôr je to nereálne a bude ten konflikt naďalej pokračovať a ešte sa zväčšovať? No, kým kým je ďalší taký garant v rámci nejakej novotvoriacej sa ehm, rovnovážnej situácie v, v globálnej politike. E, Rusko, ak Rusko je teda zamestnané, alebo ako to povede, zamestnané teda ehm, to vojnou na Ukrajine, tak hrozí teda, že podľa mňa, hej, to je môj názor, že môže sa teda ten konflikt rozširovať a e, pretože Rusi Rusi, keď sú silní a e, vlastne, no keby neboli zamestnaní tú Ukrajinu, tak určite by, by naložili veľké úsilie na di- diplomatickej scéne, aby, aby sa pokúsili teda ukľudniť jednu aj druhú stranu, alebo možno iba jednu. A čo sa týka toho palestinského štátu, tak e, e Izrael, Izrael je známy tým, že stoja si za svojím, sú dosť tvrdohlaví, ale e, E, ten palestinský štát vlastne my ešte, e, to bolo ešte pred rokom, teda keď začal, začal ten konflikt, e, alebo no, keď, keď Hamas teda uniesol tých Izraelčanov, izraelských občanov, tak sme boli navštíviť teda, rozprávame sa aj so zastupcami Izraela a zároveň sme išli ešte v ten deň na zastupiteľstvo Palestíny v Bruseli, to je stále zastúpenie Palestíny e, v Bruseli pri Európskej únii a sme sa rozprávali teda s tým pánom no, veľvyslancom alebo, mhm. alebo hlavou tej delegácie, e, tak vlastne mali rovnaký, rovnaký názor. Ináč oni sa aj distancovali od Hamasu. Vlastne oni, oni vehementne teda hovorili, že Hamas to je americká, americká nejaká žoldnierská armáda, že to je čisto ich vec, Hamas, že to nemá súvisť s Palestínou, to povedal ten pán, teda hlava tej palestinskej e, misie v Bruseli. No hovoril teda o palestinskom štáte, v tom sa, teda sme sa zhodli, alebo s otcom sa zhodli a v tých dňoch ešte v Európskom parlamente, keď tam boli určité hlasovanie rezolúcie ohľadom Izrael-Palestína, tak e, pri otcovom vystúpení o palestínskom štáte vlastne e, každý ako keby krútil hlavou, e, že, tak, že to nie je, ale odstupom času, možno prešiel mesiac, dva, tri a už začali všetci hovoriť. začali všetci hovoriť o palestinskom štáte, dokonca sa pripojilo, neviem, či už viac ako polovica európskych štátov a dokonca o tom povedal Borel, to bolo tesne pred e, prázdninami letnými, povedal Jozef Borel, že javí sa teda e, taký no, kvázi minister zahraničných vecí Európskej únie, a povedal, že javí sa, že jediným riešením naozaj teda bude vytvorenie toho palestinského štátu. A môj názor je ten, že, <laughs> že ten konflikt e, teda dnes, ktorý začal dnes, e, respektíve včera s, s Libanonom, e, je ako keby taká odpoveď na to, že žiadny palestinský štát sa tu tvoriť nebude. Ono je pre mňa, ja by som do toho Ale takto vstúpil, je pre mňa dosť takým zadozučinením, že som i bezprostredne po útoku Hamasu. Potom, ako som navštívil palestínsku ambasádu v Bruseli, som vystúpil v, v Európskom parlamente s tým, že jediné, jediný spôsob teda riešenia je to budúcnosti vytvorenia palestínskeho štátu. Potom neskôr, samozrejme, tam som zožal skoro pískot a, a neviem, čo všetko možné je pre mňa za dozušením, že o niekoľko mesiacov na to a už aj v súčasnej dobe sa hovorí o tom, že do budúcnosti je možné vyriešiť tento problém len vytvorením e, štátu Palestína. Ono, viete, my sme v skutočnosti dosť aj my, Európania, a vôbec celý svet sme dosť aj mm, taký neúprimní vo vzťahu k Židom a vo vzťahu k židovskému štátu. My sme stáročia likvidovali židovský národ, boli pogromy v 17. storočí, v 18. storočí. A potom sme to zdokonalili tak, my, civilizovaná Európa, že sme dospeli k záveru, nemyslím slovanské štáty, ale zapodorovské štáty, že sa s nimi nedá žiť. Tak sme vymysleli holokaust, vymysleli sme riešenie konečnej otázky. E, pretože s nimi sa nedá žiť. A po vojne sme sa to snažili vyriešiť tak, že s nimi musia žiť palestínčania, vytvoril sa štát Izrael, chvála Bohu, že sa vytvoril. Čiže my, čo sme s nimi postaročia nedokázali žiť, my, čo sme ich likvidovali v koncentračných táborov, sme dospeli k záveru, že s nimi musia žiť palestínčania. E, to by bolo v poriadku. Ale lenže bez toho, aby palestínčania mali štát. Čiže o čo by sme lepší historicky ako Hamas? O čo by sme lepší historicky ako Hizbalach? Veď my sme zničili nevinných židov, ženy, deti krutejším a hnusnejším spôsobom, než ako sa to deje teraz. E, takže ruku na srdce. Všetky, všetci my. Európania, Vratania Ameriky. Ukončme to. Vytvorme palestínsky štát. Veď predsa nemôžu palestínčania žiť v čomsi nepísanom v nejakej, v nejakej samozpráve. Okupovanej. Okupovanej dokonca židovským štátom. Ja len toľko k tomu. Asi toľko. Dobre, verme tomu, že žiadny konflikt sa nebude rozširovať. Nedaj Bože, aby to nebolo teda svetová vojna. E, každopádne, keď sa rozprávame o konfliktoch, celkovo, už ste tam spomenuli, spomenuli aj to Rusko-Ukrajinu, ako toto predpokladáte, že kedy sa to asi tak vyrieši? Ja viem, že nemáte vešteckú guľu, ale aj na základe tých vecí, ktoré sledujeme a ktoré sledujete aj vy, kedy predpokladáte, že by sa to už mohlo, lebo veľa sa teraz hovorí o tých rôznych mierových už e, besedách, o tom, že už aj oni sami pochopili, Ukrajinci, že takto ďalej to nepôjde a napriek tomu, že oni sú stále nejakým spôsobom uh, forsirovaní a sú E, sú nejakým spôsobom dotovaní tými rôznymi zbraňami a financiami, tak už sa to trošku začína obrácať a trošku sa to začína meniť. Už aj oni sami chcú rokovať. E, tak predovšetkým je potrebné povedať, že Zelenský nie je Ukrajina a Ukrajina nie je Zelenský. Len keď, Zelenský, len keď si zoberieme, že je okolo 2 miliónov chlapcov, e, Ukrajincov v rannom veku v cudzine a nie sú ochotní E, prísť domov a ísť bojovať, to tiež teda niečo znamená. Za Ukrajincov, za Ukrajincov alebo za občanov Ukrajiny tiež bolo potrebné považovať aj Donetsk, Luhansk. E, ani títo ľudia nie sú ochotní rešpektovať Zelenského, čiže to len toľko e, teda situácia sa výrazne mení. A ako táto, vec, ako táto vojna kedy skončí? Ja poviem svoj názor, ktorý som už niekoľkokrát povedal aj v Európskom teda parlamente. V Európskom parlamente. Ona raz sa skončí. Ako skončí? Ťažko povedať, ale určite neskončí tak, že Rusi odídu z Ukrajiny, z Krímu a sa tam nasťahujú americké vojska. Na to všetci zabudnime. To absolútne nikdy nebude možné, pretože to by bola tretia svetová vojna. A ja si myslím, že tieto veci vedia aj Američania, vie to aj Európska únia, aj všetci tí, ktorí propagujú stále, že vrátania aj našich súčasných politikov, dokonca aj vládnych v súčasnej dobe, že eh, nakoniec teda Rusi budú porazení. Poďme na slovenskú politickú scénu. E, udiali sa a dejú sa teda veci, začína to škrípať vo vládnej koalícii, ale poďme k tomu aktuálnemu. Neviem, či ste mi nevypadli práve teraz. Áno, mm, na linke pardon. stále? Dobre. No. Počujete moju otázku? Počuli ste otázku? A čo som mm, začal ano. rozprávať? Dobre, e, aktuálna novinka vo vládnej koalícii to samozrejme vrie, ale dneška, dnešná novinka je to, že už aj e, Andrej Danko e, s pánom e, Huliakom... Ešte, sú... Albert, Albert, môžem, prepáčte, že dodať, lebo nás na chvíľu preplo, že, ja som vám chcel dodať, že teda e, e, veľký, e, Veľa rozhodnú teda prezidentské voľby blížiace sa v, v Spojených štátoch, podľa môjho názoru, že aj to môže mať veľký teda efekt na to, ako sa bude ďalej vyvíjať rusko-ukrajinský konflikt. Len to som chcel dopovedať. No. Mhm, ďakujem. A čo mhm. sa týka teda tej aktuálnej novinky na slovenskej politickej scéne, že Huliak a Danko, veľký rozpor, uh, Huliak uh, chce a chce dávať do popredia, aby bolo v rámci koalícii vyzdvihnutá aj značka uh, aj e, značka Národnej koalícii, za ktorú kandidoval teda on aj, ďalš, dal, aj ďalší poslanci, ale oni kandidovali teda pod SNS-kou. Teraz je tam aktuálne, aktuálne nový spor, nové pnutie, ako vnímate toto? Oslabí to vládnu koalíciu, alebo naopak, aj keby prešli napríklad ku hlasu, ako som dnes videl, že o niečo takom sa možno uvažuje, že uh, spolupráci s hlasom by chceli, a Huliak sa teda vyjadril, že by podporil predsedu parlamentu za hlas, čo predtým samozrejme chcel Danko aj preto, že Smer mu dal túto možnosť, že môže o tom rozmýšľať. Čo na to teda hovoríte, na tento aktuálny spor? Tak ja by som najprv začal tak zo žartu, tak nadnesenie. Pokiaľ by sme mali akceptovať pana Huliaka, aby Slovenská národná strana sa doplňala o názov Národná koalícia, no tak správne by to malo byť, aby sa doplnila aj o názov Slovenská národná strana, Národná koalícia, strana za život, strana Slovenský patriot, ba dokonca ešte, a teraz to myslím ako žart, e, a TV Slovan. A TV Slovan, áno, pretože všetci títo sa podielali a jeden bez druhého by nebola malá Slovenská národná strana viac ako 5%. Viac ako 5%. Čiže to je tak zo žartu povedané, ale v skutočnosti... Áno, aj váš poslanec je, len dopoviem, že váš poslanec je tiež e, teda zo slovenského patriota, je poslancom Národnej rady. Takže možno aj vy ja budete si, žiadať, ja aby... Ja neuplatnil mandát do skončenia e, do, do, do skončenia práce v Európskom parlamente. Také máme rozhodnutie Národnej rady. Áno, my sme pána Lučanského. Áno, to znamená, ale čo tým chcem povedať? E, predovšetkým ten E, predovšetkým, buďme úprimní. A nechcem strániť nikomu. Peť pán Huliak bol niekedy členom strany Slovenský patriot, predtým bol členom CNS. E, takže poznám situáciu e, teda pána Huliaka, teraz je Národná koalícia. Ale skutočnosť je aká. Nebyť rozhodnutia pána Danka o tom, že chce spojiť národné síly, e, tak neexistuje táto vláda, E, nie sú v parlamente slovenský patriot, nie sú v parlamente strana za život a nie je v parlamente ani národná koalícia. Ale pokiaľ sa išlo, tý, tý, na tie rokovania si pamätám, e, pokiaľ sa išlo do, e, do tých volieb, tak, tak pán Huliak, pán Taraba sa vzdali členstva v svojich stranách a ani jedna zo z týchto strán, ani Národná koalícia, ani Slovenský patriot, ani strana že života sa volieb nezúčastnili. Zúčastnili sa jej bývalí členovia strany za život, bývalí členovia e, Národnej koalície, to, to tvrdili oni teda, že, aspoň takto, že, že sa zbavili aspoň buď, takto buď to tvrdili. Teda jediný ktorý, jediný, ktorý sa nezdal, jediný, ktorý sa nezdal členstva v strane, bo som bol ja slovenský patriot, nevdal som sa ani funkcie predsedu strany. Čiže buďme úprimní, e, situácia je taká, aká je, ale vďaka pánu Dankovi vznikla tá, tento národný blok vďaka Dankovi sa týmto mm, aj pánu Huliakovi, aj, e, aj, aj Adamovi Lučanskému, aj mne ako náhradníkovi sa e, teda podarilo dostať do Národnej rady a vďaka pánu Dankovi možno aj existuje súčasná vládna koalícia. To je skutočnosť. A pokiaľ teraz tam dochádza medzi nimi k určitým pnutiam, je to nepekné, je to nie Ja osobne neznášam politiku útočnú, neslušnú, vulgárnu. Nikdy som sa takto nevyjadroval, ani sa vyjadrovať nebudem, ale ono je na Slovensku taký modný trend. Pokiaľ chcete uspieť pri určitej skupine obyvateľstva, tak musíte útočiť, musíte nadávať. Alebo vtedy ste si taký hrdina. Um, nie je to môj štýl politiky, nestotožňujem sa s ním, ale nie som v Národnej rade. Nechcem do toho zasahovať, ale trošku sa mi zdá, že trošku, troš, trošku sa mi zdá, že to ako si dosiahlo takú, takú úroveň, ktorá nie je dôstojná ako tých národných síl a e, trošku sa mi zdá, že sa ubližuje pánu Dankovi bez ohľadu na to, že môžem aj ja mať výhrady, pretože iné sa rozprávalo, keď tu Danko začal, pán Danko začal spájať, všetci boli a kamaráti, známi, až kým sa nedostali do Národnej rady Slovenskej republiky a vtedy zase každý chce vládnuť, každý chce spájať, každý chce funkcie, každý chce čosi obsadiť. A tu treba riešiť celkom iné veci na Slovensku. A pokiaľ sa týka toho možnej, možného pôsobenia pana Danku ako predsedu Národnej rady, ja si veľmi teda dobre pamätám, že prvý, kto sa vyjadril, že bolo by dobré, aby Danko bol predseda Národnej rady, bol predsa pán Fico. Pán Fiso to niekoľkokrát aj zopakoval, že bolo by dobre, pokiaľ by predsedom Národnej e, e rady bol pán Danko. Takže Takže, ale zároveň vtedy... povedal, že je to na ich dohode medzi SNS a hlasom. No samozrejme, ale nepovedal, že by to bolo zlé. A tu vznikol teda to... problém. No. Podľa môjho názoru. Ale tak to býva, viete, no, to, tak to v živote býva, že ľudia majú... Doplňujúca otázka k tomu, e, pardon, doplňujúca otázka, že vy teda sa ako slovenský patriot nechcete alebo nemáte možno pokušenie zviesť sa na tejto vlne a že trošku zviditeľniť tiež stranu slovenský patriot, že by sa to napríklad aj slovenský patriot pri tom klube SNS, aby sa viacej zviditeľnil, aby sa možno ten oficiálny názov klubu tam zmenil tak, ako to chce Národná koalícia. Pozrite, pozrite sa som. Strana Slovenský Áno, patriot, strana, strana patriot, buďme objektívni, treba to posúdiť, neoslovila v eh, eurovoľbách eh, občanov. Neoslovila, my to akceptujeme, berieme to ako skutočnosť, berieme to ako skutočnosť. Eh, teda ťažko povedať, ťažko povedať, že či sa chce strana slovenský patriot zviditeľniť alebo nie, nie Závisí to od rôznych teda faktorov, ale na tej vlne, ktorá momentálne ide v Národnej rade, na tej vlne by sme sa zviesť nechceli. Musela by to byť vlna pokojná, vlna slušnosti, vlna pragmatickosti, vlna, ktorá to niečo, donesie niečo pre Slovákov a nie vlna nenávisti, urážok. A to je aj zo strany koalície, aj zo strany opozície. Vlna boja už teraz neviem, ktoré sú vládne a ktoré sú provládne denníky, už ťažko teda povedať, ktoré sú provládne, vládne, alebo media vládne, alebo provládne, to sa všetko teda pomiešalo. Zmenila sa situácia v retorike, zmenila sa situácia vo volebných sluboch a občan na to všetko pozerá ako na dnešný futbalový zápas skôr že sledujú, čo sa deje a fanaticky buď veria jednému, fanaticky druhému a pragmaticky málo kto chce uvažovať v súčasnej dobe, takže táto vlna, táto vlna špeciálne stranu slovenský patriot neláka. Ja, ja si myslím, že zviditeľniť sa ako strana e, skrz teda svojich zástupcov e, napríklad v Národnej rade e, by sa mali teda jednotliví poslanci alebo strany zviditeľovať tak, že by vytvorili alebo urobili niečo hodnotné, že by urobili niečo pre občanov. To by bolo najlepšie zviditeľnenie sa. Lenže um, naposledy, kedy mal náš predseda, teda môj otec Radačovský, kedy mal nejakú moc alebo príležitosť teda rozhodnúť, ehm, bolo v podstate, bolo v podstate pred voľbami do Európskeho parlamentu 2018, kedy v súdnom spore, teda tak ako 40 rokov objektívne rozhodol o mene Slovenskej republiky, tak aj vtedy objektívne rozhodol v neprospech vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. Mm, ináč vďaka otcovi bola teda objavená, e, objavená e, pozemková mafia, teda E, odhalená pozemková mafia pod Tatrami a e, v tom momente bolo teda v tom momente mal teda určitú nejakú moc, teda sú, z pozície súdnej moci, využil ju, e, zachoval si charakter a to bolo možno, tak sa dá povedať, ako keby posledný krát. Keby zase, keby, keby mohol, alebo keby bola mu daná nejaká teda taká moc, keby možnosť. Sa, možnosť, keby, možno keby sa vrátil do Národnej ono, rady. Ono viete, ja, to, ja by som to tak doplnil takto. Viete, ja, ja, ja stále, a to už zo mňa nevymizne, už to mám zakodované v sebe po tých rokoch, stále posudzujem veci objektívne. A objektívne, objektívne či sa to týka opozície, či sa to týka koalície, objektívne a nie politicky. Ale v súčasnej dobe už musíte rozhodovať politicky. A politicky niekedy teda nie je objektívne. Eh, niekedy teda nie je objektívne. A za ďalšie, ja patrím do generácie, kde eh, muž bol gentleman a žena bola dáma. Eh, a dnes v politike gentlemani a dámy už teda nepôsobia a to mi konkrétne prekáža. To mi konkrétne prekáža. Ale skôr ja som sa z jednoducho mi to prekáža. To znamená, že musia ľudia teda vytriezvieť, musia ľudia nepoužívať emócie. Nedá sa vždycky veriť tým, čo majú tvrdé slova, výkriky, bytie sa do prs, lebo to je vždycky také lákavé, také populárne, je taký lacný populizmus, ale skutočnosť v živote štátu, v živote občanov, pracujúcich občanov, dôchodcov, zdravotníkov je celkom iná. Takže, takže len k tomu len toľko. Poďme ešte predtým, ako si dáme prestávku, jednu takú krátku tému otvoriť. A tá téma súvisí aj s tým, že samozrejme na tej, na tej scéne politickej, keď sa niečo deje, napríklad nejaké spory v koalícii, tak aj tá koalícia sa to snaží nejakými vecami inými prekryť. A zaujímavý ťah urobil Andrej Danko, keď ako predsedajúci parlamentu e, rázne upozornil na poslankyňu opozičnú za PSK, e, poslankyňu Plavákovú, ktorá na svojom notebooku mala nálepky a podľa rokovacieho e, poriadku nesmie mať žiadne nálepky alebo žiadne predmety, ktoré propagujú stranu alebo nejaké hnutie alebo nejaký názor politický. Žiadali ju, aby prekryla tieto nálepky, teda ten notebook, alebo aby ho zatvorila, aby proste neporušovala tento poriadok. Samozrejme, ona to nesplnila. E, vznikla od toho veľká trema vrma. Vzniklo, potom zvolalo sa teda e, grémium, to znamená rokovanie zástupcov všetkých strán, kde sa teda nedohodli a neprišlo k nejakému záveru. Potom nakoniec hlas eh, hlasoval proti tomuto uzneseniu Andreja Danka, ktoré teda Andrej Danko navrhoval. Ako vy vnímate tento spor, ktorý nakoniec vyvrcholil aj tým, že pán Huliak nazval pani Plavákovú, citujem, suka. Tak eh, <laughs> viete, že v živote eh, hovorím teraz za seba, aby som takýto výraz nepoužil, a keby išlo o môjho úhlavného politického oponenta, eh, bol to, bol to podľa môjho názoru eh, teda nevhodný výraz, však sa mi zdá, že sa pán Huliek za to aj ospravedlnil skôr teda emotívne, ale ja by som v tejto súvislosti poukázal na ďalšieho podpredsedu Národnej rady, pána Tibora Gašpara, ktorý absolútne pragmaticky zaujal situáciu takú, ako mali zaujať všetci poslanci bez nadávania, pokiaľ vystúpil na druhý deň pán Hlina a dal si nálepku tam kresťanskú kríž a neviem čo ešte a dožadoval sa, aby aj on bol e, aj on bol ako vylúčený z tej Národnej rady. Pán Gašpar tedy absolútne pragmaticky povedal, ja nemám nič ani proti kresťanstvu, nemám nič ani proti žiadnej ideológii, nemám nič, rokovací poriadok je jasný, nesmie sa to propagovať a potka. E, to znamená, e, berme vec pragmaticky. My sa nebavme o nálepkách, či sú tam túhové, či je tam kríž, či je tam tým. Jednoducho sa to nemá, nemá bez ohľadu na to, čo je bez vládu treba dodržovať rokovací poriadok. A prečo okolo toho robiť také veľké témy? No, takže a nech o tom, rozhodne, nech o tom potom sa mhm. rozhodne. Čiže e, v tomto smere... No, že pán Arbe sa pýtal, že ten postup hlasu, že išiel proti vlastne Dankovi. Je ťažký, nám je ťažký komentovať. Nám je ťažké tieto veci teda komentovať. My sme, my sme pragmaticky zaujímaví ľudia ťažko mi je to komentovať, pretože, nemám to, eh, pretože ste sa eh, pred chvíľou pýtal, že či by Patriot sa nechcel zviditeľniť, ale si predstavte, pokiaľ máte objektívne názory, a to aj vo vzťahu k opozícii, aj vo vzťahu k koalícii, objektívne ich chcete riešiť. Neemotívne, no môžete pôsobiť v takej národnej rade. Asi teda ťažko. Nie, pretože tam musíte pôsobiť politicky a to politické teda pôsobenie niekedy nemusí byť objektívne. objektívne čiže poslanci rozhodli zahlasovali ako zahlasovali podľa svojho vedomia a svedomia. Mandát nie je imperatívny. E, takto rozhodli. Ja si myslím, že Slovensko nestojí na tom, že či má tam pani Plaváková e, nejakú dlhovú nálepku alebo nie. Na tom asi Slovensko nestojí. Hoci je to také modné. Viete, ako, no sú tu iné veci, no sú tu iné veci, kde Európska komisia má výhrady voči oči niektorým postupom súčasnej vládnej koalície, čo môže byť nebezpečné svojím spôsobom. Aj vzhľadom na možné eurofondy tieto veci treba podstatné teda riešiť. To sú veci podstatné a nejaké tie nálepky. Ja vám poviem úprimne pravdu. Možno, že by som si ani nevšimol, že niekto má nálepku na nejakom notebooku, ani by ma to nezaujímalo. Ani by ma to nezaujímalo, pokiaľ by to nebolo také nejaké špeciálne okaté a špeciálne. Lebo viete, môže nastať situácia, že nosím na krku reťazku s krížom a prídem bez kravaty, odhalím si košelu a aby ma niekto nevykázal aj z toho dôvodu, že tam mám kríž, že propagujem kresťanstvo. E, takže to sú také, také žabomíšie vojny, tiež kvôli zviditeľneniu sa. Na prekrytie tej podstaty. Áno, asi no. takto by som to povedal, také dymové zóny. Milí poslucháči, rozprávame sa v relácii v prvej línii s dvomi Radačovskými, a to s Miroslavom Radačovským a Michalom Radačovským a po prestávke pokračujeme. Počúvate slobodný vysielač. sedí s chlapmi vo výčape, ozve sa po treťom pive, každý tvrdí, že ju chápe, že sa jej za chrbtom smejú, že vraj smrdí väzením. Nosí samé staré handry, vraj sa nikdy nesmení. Nakoniec sa aj tak chlapi znova o ňu pobijú. Zatiaľ ona do tmy zmizne, keď ju zbádaš, obídiu. Veď už máme krajšie pravdy, sú to ľahké dievčatá. Ťažko nám raz budú verné, s tým už vôbec nerátaj. Chlapom ráno všetky klamstva primrzajú na púzi, keď sa smejú, kto z nich včera spíva najviac nablúznil. Idú spolu po zálohu a tam spoza okienka vypláca im zas tak málo stará pravda Boženka. jedna sedí s chlapmi vo výčape. Ozve sa po treťom píve, každý tvrdí, že ju chápe. Takže pokračujeme, milí poslucháči, v relácii prvej línii rozprávame sa dnes s Miroslavom Radačovským, bývalým poslancom Európskeho parlamentu a tiež Michalom Radačovským, ktorý je hovorcom strany Slovenský patriot. E, ja teraz premostím na inú tému, ale ktorá tiež súvisí s týmto. A ja som mal dnes rozhovor e, v rámci aj mojich narodenín, som mal taký splnený sen, že na mňa strieľal Jozef Dolonka, a e, Jozef Govonka teda nejaké góly mi dal, že to potom všetko si môžete pozrieť aj e, na YouTube. A odporúčam tiež, aby ste si pozreli tam na tom YouTube, lebo tam presne hovorí o tom rešpekte Jozef Govonka v rozhovore, e, ktorý si nájdete, keď si dáte, že Govonka o, o Huliakovi a rešpekte, lebo rozprávali sme sa práve o rešpekte, o tom, že je to veľmi dôležitý fenomén, ktorý sa dnes často nerešpektuje a práve to, že chýba rešpekt, potom vedie k tomu, e, že jednoducho sa dejú tieto rôzne útoky, nerieši sa podstata veci, ale riešia sa takéto žabomyšie vojny. A pán Golonka povedal tiež zaujímavú myšlienku, že aj to je výsledkom tohto celého, e, a výsledkom nerešpektovania sa navzájom, že každý sa vyjadruje nie k veciam, ktorým sa má vyjadrovať, ktorých je teda odborníkom, ale každý sa vyjadruje ku každej téme a v zásade ku každému a jednoducho aj takto vznikajú tieto rôzne spory a hádky a to celkovo nevedie k zmiereniu spoločnosti, lebo po atentáte na e, premiéra Fica sa veľmi veľa rozprávalo aj v mainstreamových médiách o tom, že musíme niečo spraviť pre to zmierenie spoloč- spoločnosti, lebo nedaj Bože sa tu ešte začneme navzájom strieľať a e, ešte nejaká občianská vojna to vznikne, lebo naozaj tá spoločnosť je veľmi rozpoltená. E, pán Miroslav Radačovský je strata rešpektu medzi ľuďmi navzájom, tou príčinou, prečo sa dnes tak hádame. A hádame sa samozrejme hlavne o tej politike, lebo to je také najvypuklejšie, tam si vedia ľudia samozrejme e, vyliať svoje, aj svoje frustrácie, ale sú často aj oprávnené tie frustrácie, lebo politici nám naozaj toho veľa, veľa za tie ostatné dekády sľubovali a nie všetko sa podarilo tak, ako sľubovali. Samozrejme, že je veľmi zaujímavá vec. Je nás 5 miliónov. V podstate, keď by sme si to takto zobrali do minulosti, každý s každým sme príbuzní. žijeme na tom malom Slovensku. Žijeme na tom malom Slovensku a to malé Slovensko je rozpoltené na dve e, časti. Na dve časti je rozpoltené e, s nenávisťou k politickému oponentovi. E, ja raz snívam o tom, Mám taký sen, že raz nebude platiť heslo vyhraj voľby, môžeš všetko, ale že raz by malo platiť heslo vyhraj voľby a všetko nemôžeš. Práve preto, že keď si vyhral voľby, tak si vedúcou osobnosťou, predsedom vlády, ministrom, štátnym tajomníkom všetkých občanov, aj tých, čo ťa nevolili. Čiže tí, čo ma nevolili, využili svoje právo, volili teda niekoho iného ale musím sa správať tak, aby ma aj tí, čo ma nevolili, rešpektovali a tí, čo ma nevolili, ma budú rešpektovať len vtedy, pokiaľ nebudem na svojho oponenta útočiť z nenávisti, z nepriateľstva. Nikdy mi nemôže byť nepriateľ, opozičný politik môže byť len môj politický super. Ako človeka musí mať každého rád musím mať rád počnúť Šimečkom, končiať s Plavakovou, panom Ficom a všetkým. Ja môžem len nesúhlasiť s ich názormi a s ich politikou, ale nie preto ich nenávidieť. A to je gro podstata, e, to je podstata existencie Slovenska a vôbec slovenského národa, slovenského štátu a Slovenskej republiky ako také. Ja to vždy použijem na takomto príklade, že keď som ešte bol sudca, keby mi niekto pred pojednávačkou niektorý z obžalovaných dal po papuli, no tak buď mu to vrátim pred tou pojednávačkou, alebo, alebo nevrátim, ale keď oblečiem talár, tak budem objektívne rozhodovať bez ohľadu na to, že pred pojednávacou miestnosťou by ten človek dal po papuli. A to je celý ten, to je celý ten, ten princíp toho, tej slušnosti, a toho správania sa k politickému oponentovi. E, a pokiaľ, pokiaľ k tomu nedospejeme, tak bude zle. Lenže ono v súčasnej dobe sa to v politike nenosí, vykrikuje sa, ten je taký, ten je taký, ten je taký, ten je zlý, toho treba zlikvidovať aj s celou rodinou, e, toho netreba zlikvidovať, toho treba zastreliť ja neviem, kde sa, tá, kde sa tá spoločnosť e, pohla určitým spôsobom, ale o tom rozhodujú voliči. Voliči si volia dnes ľudí nie podľa odbornosti, nie podľa životných skúseností, nie podľa slušného správania sa, ale podľa toho, kto koľkokrát kto ho vidia na obrazovke. Koľkokrát ho vidia na obrazovke, koľkokrát komu vynadal, komu povedal a Politici to pochopili, že toto im robí body a preto slušní ľudia do politiky ani nejdú. A keď a idú, tak možno... veľmi málo. Ja som sa stretol vo svojom živote s množstvom odborníkov, ktorí sú kedykoľvek ochotní, boli by schopní nastúpiť do funkcie akejkoľvek exekutívy, v exekutíve, na ministerstvo, ale jednoducho povie, ja medzi nich nejdem. Ja tam nechcem ísť. A to je to zlé. To je to zlé. Ďalšia vec je tá, že dnes množstvo ľudí, ktorí sú v politike, by neboli schopní sa živiť normálnou civilnou prácou. To znamená, pokiaľ do politiky idú ľudia, ktorí sú odkázaní na to, aby sa politikou živili, ktorí sú odkazaní e, na to, aby sa živili len takými, to je to zlé. Vždycky by som sa opýtal každého politika, e, počúvaj som si schopný sa živiť aj normálnou civilnou prácou vyplývajúcu svojho vzdelania. A živil si sa niekedy poctivou prácou. Prácou či už lekára, právnika, advokáta alebo nejakého inžiniera. Tak vtedy mu verím. Ale pokiaľ niekto od celý svoj život zasvetil tomu, že je youtuber alebo alebo nejaký aktivista, tak o tom pochybujem. Či títo ľudia sú schopní riadiť štát. No, to len toľko k tomu. Poďme teraz na jednu tiež súvisiacu tému a to aj potom e, e, rezonovalo teraz v médiách, pretože v relácii o 5 minút 12 na STVR bol pán Rudolf Huliak, keď samozrejme vysvetľoval tieto veci, ktoré sa týkajú e, tých ostatných udalostí v parlamente, ale potom, e, ako, ako vstával z toho svojho miesta, z toho svojho kresla, tak to kreslo sa nejakým spôsobom zaseklo a pán Huliak e, dosť nepekne naozaj, keď sa to poveralo, tak nepekne spadol, urobil kotrmelec a, a samozrejme mohol si, nedaj Bože, aj väzy zlomiť. Bolo to veľmi nepríjemné a, a veľmi ma prekvapila proste to, prekvapilo to správanie ľudí, mnohých ľudí na internete, kde si z toho robili posmešky, robili si z toho srandy len preto, že je to nejaký politický oponent. E, samozrejme tiež aj druhá časť otázky. E, po atentáte na Roberta Fica sa mnohí objavili takí, ktorí vôbec spochybňujú, že niečo také sa ani nestalo, že dokonca si to nejako pán premiér vymyslel. Videl som aj také tričko jedného pána, ktorý chodí, že žiadny atentát nebol, že to si len vyrmovaný menil pečienku. Ako toto vnímate? Jednak toho Huliaka, že na ňo si robili posmešky, hoci sa mohol nepríjemne zraniť a ako vnímate to, že ešte dokonca aj z atentátu si robili ľudia posmešky? Ja by som, ja by som to prirovnal k tomu svojho času. Bol záber, ako bývalý predseda SNS, pán Slota, ide po schodoch s barou veľmi ťažko, keď išiel na ten súd ohľadom toho svojho prípadu, čo má. Taký bol utýchčaný, pod, podopieral sa tou barou, aby sa dostal na to poschodie, kde je pojednávacia miestnosť a nemám nič spoločné s pánom Slotom, e, ani ho nepoznám, ani som sa celkom nestotožňoval s jeho niektorými vyjadreniami, vyjadreniami vo vzťahu k maďarským spoločanom a vôbec k politike. Ale vtedy som napísal na svojej facebookovej, na facebookovej stránke status, e, status, kde mi ho prišlo ľúto ako sa takto pohybuje, nikto mu nepodal ani teda ruku, dokonca si robili posmešky z neho, robili posmešky z neho, ako z človeka, ako z človeka, z človeka, ktorý bol chorý. No a vtedy som zožal takú spršku nadávok, takú na nadávok, že no, nadávali na ňo a na mňa, že čo sa ho teda zastávam. Čiže v tomto smere som zistil, že opätovne slušnosť nepatrí do politiky, objektivita nepatrí do politiky. A ja odsudzujem, veľmi odsudzujem to, že pokiaľ pán Huliak spadol, to sa môže stať každému. Tak spadol, jednoducho spadol. E, a že niektorí ľudia si dokážu z toho robiť teda posmešky, e, to, to odsudzujem rovnako, ako odsudzujem to, že pán Huliak sa v niekom ožene. ožene vyjadril, alebo o kolegyni, že je suka. To znamená, je to, neslušné, nedôstojné robiť si posmešky z toho, že niekto padne. Teraz si predstavte, že sa niekto šmikne na chodníku, keď je ľad a tí druhí sa mu okolo neho budú teda vysmievať, posmievať, že aha, ako padol a ako sa vyvratil. Je to teda nepekné, to je nedôstojné a toto nie je v mojom portfóliu takýmto spôsobom niekoho urážať. Ja, ja osobne som si tiež všimol, teda, že ktoré spektrum um, publika na Slovensku na tých eh, sociálnych sieťach sa vysmievalo tomu padu, ale keď spadol, a to niekoľkokrát, pán prezident Spojených štátov amerických Joe Biden, ehm, tí istí ľudia sa až toľko nevysmievali. Takže to je tiež také no, trošku pokritické, že a pokiaľ sa týka e, spochybňovania atentátu na, na premiéra, ale viete, to je taká modná voľna na Slovensku. To dnes ešte máte niektorých teda expertov, ktorí tvrdia, že Američania nepristali na mesiaci, že to bolo v tom, že to bolo kdesi, kdesi štúdiu a že to nie je pravda. A pokiaľ im poviete, ale veď preto sa vyjadroval kozmonaut, no on to tak musel, potom máte ja som počul o jednom, neviem, či je to pravda, či nie, som sa kde si dočítal, že ktorý si aj povedal, že Zem je plocha. E, potom niektorí, niektorí ľudia teda tvrdia, že COVID neexistoval, že to niekto vymyslel. E, to je také typické pre Slovakov, také spochybňovanie, spochybňovanie všetkého. Však sa, a nie je to len u nás. Napríklad si zoberte Spojených štátov amerických, e, ten Koľko je všelijakých teórií, ako padli dvojičky, kto zastrelil Johna Fitzgeralda Kennedyho. No, čiže je to také, je to také typické pre určitú časť, hovoria im konšpirátori, ktorí, ktorí teda spochybňujú všetko, pretože oni to majú v krvi a konšpirátor má v krvi. Konšpirátor má krvi, tak ako ten, čo zbiera známky, má rád známky, ten, čo hraje golf, má rád golf, E, tak konšpirátor je konšpirátor, ktorý má rád konšpirácie, e, pretože to má rád, je to určitá forma psychopatickej úchylky, e, kto je psycholog, tak vie, čo to znamená, tak ako máte pyromanov, pyroman sa teší, keď niečo horí, dokonca sú prípady, že aj sám hasič teda niečo zapáli, aby to horelo, lebo má z toho radosť. Čiže ja by som sa s tým ani teda nezaoberal, veď predsa tento prípad je, prípad je jasný neviem ako sa volá ten, čo strieľal. Tento predsa povedal, že strieľal, videli ho, že strieľal, zbranie jasná, on akurát má obhajobu a to veľmi takú logickú obhajobu, tvrdí, e, nechcel som zabiť, mieril som na dávnu časť tela. Keby som ho chcel zabiť, tak by som mu namieril na hruď alebo na hlavu. No to je legitimná obhajoba, neviem, či akceptovateľná, či nie, ale ako sú sa v súdnej praxi som zažil takúto záležitosť, kde bol jeden pán obžalovaný, mm, obžalovaný z pokusu o vraždu, kde zo vzdialenosti 6 metrov vystrelil trvný ranami na, mm, na, na, na človeka, trápil ho do nôh, do Pedrového klubu, podobný teda prípad a uplatil obhajobu jednoduchú s tým, že pokiaľ by som bol chcel, tak mu mierím na hruď a na hlavu. Ja som ho chcel jednoducho len zraniť. A bol problém sa s tým vyriešiť, pretože vzdialenosť, keby to bolo vzdialenosť na 50 metrov a zo vzdialenosti 50 metrov na niekoho namierite zbraň, tá pištol, ktoré sa mal o sebe určená na likvidácii protivníka, tak ste aspoň vo forme nepriamého úmyslu uzrozumení s tým, že ho môžete zabiť. Ale pokiaľ na niekoho, teda, a nehovorím konkrétne o tomto prípade, hovorím o jeho obhajobe, pokiaľ niekto zo vzdialenosti 5 metrov, berme do úvahy, že vie narábať so zbraňou, to zase je teda dôležité tvrdí, že nechcel som zabiť, mieril som na dolnú časť tela, tak bude problém bude problém sa vysporiadať s tou jeho e, teda obhajovou. No, takže, ale za každých okolností je to odsudia nehodné, teda koniané nemajúce miesto na Slovensku, ale má to miesto má to miesto v tých slávnych Spojených štátoch amerických, tam už neviem, koľko prezidentov si odstrelili a um, e, aj Martina Luthera Kinga zabili a a čo aj viem, má kandidátov na prezidentov. Jednoducho je to taká modná vlna, ktorá prišla odkiaľ si odkiaľ si z tých vyspelých tzv. demokratických spoločností strieľa sa tam denodene v školách a mm, je to odsudenia hodné a mal už byť prípadu zatvorený. Nech súd rozhodne. A myslíte si, a myslíte si, že je oprávnené to, čo hovoria mnohí, a teda mnohí z vládnej koalície, že e, práve opozícia výrazne k tomuto prispela, že ona vlastne tohto útočníka Cintulu sfanatizovala rôznymi tými rokmi trvajúcimi e, vyzývaniami, že Fico do basy a, a jednoducho e, šírenie tej nenávisti, zvolávanie rôznych tých protestov. No vieme, že však aj Fico zvolával protesty za čias, keď bol Matovič Heger Eh, a Odor a teda ešte Matovič a Heger, ale jednoducho naozaj boli tam tie rôzne výzvy. Fico do basy, truhla sa tam nosila pred jeho dom ešte keď býval v Bonaparte. Je teda oprávnené to, čo hovoria, že opozícia výrazne prispela k tomuto aj činu a celkovo sfanatizovaniu tohto atentátnika? No samozrejme, že k tomu prispela politika. Ja by som to nepovedal, prispela opozícia. Prispela k tomu politika a politici pretože opätovne a mm, opätovne to je ten dôvod, pre ktorý asi nemôžem pôsobiť v politike, budem objektívny, aj z jednej, aj z druhej strany, je tu nenávisť vzájomná. To znamená, všetci politici by volali túto nenávisť, čiže ťažko povedať, ktorá nenávisť proti ktorej nenávisti a kto je za ktorú nenávisť a kto nenávidí teda niekoho, zapričinila to. No jedine, že politika to zapričinila. Politická situácia teda na Slovensku, kde tieto, kde tieto strany a, a po, niektorých, po niektorých to stranách hnutí si navzájom teda nadávajú, demonstrujú, demonstrujú, takže za to zodpoveda, ťažko povedať, či opozícia. No, následkom bolo aj to, že vznikol Lex Atentát, nakoľko ho vnímate ako ako nejaký nástroj, ktorý prispieje k tomu, aby sa to v budúcnosti nedialo. Lebo bolo to kritizované, ten Lex atentát, že zatiaľ tam hlavne teda sa riešili e, nejaké doživotné renty, napríklad pre premiéra. A pýtali sa teda asi aj oprávnené, že ako teda toto, nejaká doživotná renta prispieje k tej bezpečnosti, že v budúcnosti sa niečo také nebude diať. Ak Ako to vnímate? Že to životná renta neprispieje k zručnosti, tak to životná renta je rozhodnutie súčasných vládnych politikov, um, pretože oni argumentujú, argumentujú teda tým, že ministri a predseda vlády má niekedy nižší plat ako alebo nižší príjem ako poslanec Národnej rady vzhľadom na zodpovednosť. Áno, to sa riešilo už predtým. Takže v tom asi to neprispieje. Ono, e, pokiaľ niekto buď celkom nie v poriadku, alebo psychicky narušený, alebo traumatizovaný človek sa rozhodne na niekoho strieľať, tak je asi ťažko tomu zabrániť. Je, je, je ťažko tomu zabrániť, je možné mu ho v tom obmedziť, ale nemôžu chodiť predsa ľudia v obrnených autách, v obrnených autách a čakať, že nájde sa vždy sa môže niekto takýto nájsť. Jednoducho treba to odsúdiť, treba sa zmieriť, lebo keď hovoríte, že je tu nenávisť, že nenávisť by volala zo strany opozície. No a prečo je tá nenávisť medzi opozíciou a koalíciou? To si niekto položí túto otázku. Prečo je tá nenávisť? Nenávisť občana, Slováka proti Slovákovi, poslanca Národnej rady proti poslancovi Národnej rady. A potom všetci tvrdia, že majú záujem na tom, aby Slovensko prosperovalo, aby sa to ľuďom teda dobre žilo. E, to je Mm. jednoducho, keď môj opozičný oponent povie, že 2 a 2 sú 4, no tak ja budem tvrdiť, že 5, len aby som náhodou nepotvrdil to, čo tvrdí môj opozičný e, môj e, opozičný, iný opozičný poslanec, alebo e, takže to je celý ten problém, tá nenávisť je v ľuďoch, tá nenávisť je v ľuďoch ktorí išli teda do politika, ja si myslím, že mnohí z nich sa aj do politiky dostali nenavistnými prejavmi. Jedni budú tvrdiť, že budú na ihrisku niekoho strieľať, druhí budú tvrdiť, že e, je nejak, je ten je taký a taký, že ten je taký a taký a na, na útoku si zakladáte si, si, za, objektivita slušnosť sa považuje za slabosť. Zoberte si, koľko je v politike objektívnych, slušných ľudí bez nenávisti. Tej môžete spočítať na prstoch, keď vôbec nejaké existujú. Tí nemajú šancu. Tí nemajú šancu, pretože národ chce, slovenský národ chce útočiacich, nadávajúcich, aby sa mal na čom zabávať, ako na futbalovom zápase, kto je lepší, kto, to je teda horší. No, to je celý ten problém, ale zmierenie musí na, nastať. My predsa nemôžeme sa nenávidieť, do, ne, ne, nenávidieť Slovak Slovaka do nenávisti. Nenávisť, pretože ty si progresívec, pretože ty si smerák, pretože ty si národňar. E, to, to je, my sme jedna ulica v Japonsku, alebo jedna ulica v Tokiu a jedna ulica v New Yorku, kde stačí jeden policajt na celú ulicu. My tu máme vládu, ministrov a ešte aj parlament a ešte sa aj nenávidíme tak jednoducho za lex atentát a za atentát na Fica môžu politici. A ja nechcem povedať, či opoziční, alebo koaliční, alebo mimo parlamenty. Jednoducho politici svojim správaním a kto ich dostal, tých politikov? No predsa zvolili si ich občania. Čiže v konečnom dôsledku, keď to už poviem úplne, tak to priťahnem za vlasy. Občania Slovenskej republiky môžu za to, že sa tento atentát stal, pretože oni si no. navolili politikov, ktorí sa takto správajú. Čiže, aby sa takéto veci nediali, tak občan Slovenskej republiky nech rozmýšľa, koho volí ako svojho zástupca. No, ale takže, nevolič vám povie, že taký, on teda... Že ruky... Slovenskej republiky zodpovedajú za to, že je tu taký politický stav, takáto nenávisť a že v konečnom dôsledku nejaký pošahanec zoberie zbraň a bude strieľať, pretože oni tam sami nevošli, ani opozícia, ani koalícia, ale zvolili občania. Čiže ja odmietam tvrdiť, že to je spôsobila opozícia, koalícia, občan Slovenskej republiky tým, že si zvolil to, čo si zvolil a vidíme to dennodenne, zodpovedá za to. Nech si spýtujú svedomie občania Slovenska, koho volia. No ale zároveň e, občania, ktorí nechodia voliť, je ich stále veľa, je to veľké množstvo ale vysticky povedia, že oni s tým nič nemajú, oni dávajú od toho ruky preč, lebo oni voliť nechodia a oni za to teda nemôžu, ale ja si myslím, že môžu za to, pretože ten, kto voliť nejde, tak tým pádom potom prispieva k tomu, ktorý vyhral, lebo keby sa všetci nevoliči zomkli, tak e, by dokázali aj toho víťaza prekonať. No ale k inej téme teraz chcem, lebo nenávisť, alebo respektíve tie politické e, zápasy, nazvime to medzi sebou, sú prirodzené a sú aj v iných krajinách. Ako celkovo hodnotíte, napríklad začneme práve Spojenými štátmi, lebo tam boli už dva pokusy o atentát na Donalda Trumpa, na ex-prezidenta ktorý opäť kandiduje. Ako jednak hodnotíte tieto pokusy a ako predpokladáte, že tie novembrové voľby dopadnú? Vieme, že Biden teda odstúpil. Keby Biden kandidoval, tak Trump má oveľa väčšiu šancu vyhrať. Teraz dokonca sa už hovorí, že Harrisová má väčšiu šancu podľa teda tých prieskumov, ale tie favorizovali e, oponenta Trumpovho aj vtedy v tých prvých voľbách, keď Trump nakoniec vyhral, hoci všetky prieskumy boli proti nemu. Ako to teda predpovedáte? Začneme asi Michal Michalom? Uh, tak ja som v Spojených štátoch študoval, aj som tam istú dobu žil. Celkom poznám vlastne ten národ, teda nie je národ tých občanov, <laughs> e, teda amerických, ľud. americký ľud. E, e, žil som vlastne v Michigene a Michigan je, je dá sa povedať, je štát, kde je Mm, no, kopa pracovitých, no jasné, že sú pracovití ľudia a je tam kopa závodov, automobilových závodov a je tam v podstate priemysel mm, dosť veľký a fungujúce poľnohospodárstvo a mm, e, čiže oni majú také myslenie dá sa povedať, že ten Michigan mal také pragmatické, mal také pragmatické myslenie a e, tí, tí známi, alebo mám tam kopu ešte teda známych priateľov, tak e, takí, čo rozmýšľajú, dá sa povedať, rovnako alebo približne rovnako, tak e, chcú teda, mm, aby bol zvolený Trump, e, pretože Trump hovorí o, o, o, návrate, o návrate teda veľkých podnikov, čo sa mu aj v prvom volebnom období aj podarilo z určitej časti hej, rôzne, rôzne tie cerské spoločnosti automobiliek, a iných, iných týchto e, tovární, e, teda sa dostali naspäť do Ameriky e, a ľudia mali opäť prácu, ako on hovorí, nech je Amerika opäť veľká. A, čiže zdravý rozum hovorí o tom, že ten Donald Trump je, môžeme to tak povedať, aby sa nenahnevali všetci, je to menšie zlo, podľa môjho názoru. A Čiže to je jedna vec, no ale na druhej strane je teda tá obrovská mašinéria mediálna, ten establishment, ktorý je proti nemu a e, ktorý samozrejme e, favorizuje alebo podporuje aj teda tú e, kandidátku Harrisovu. Zároveň ešte Biden stihol, vlastne bolo to asi pred dvoma mesiacmi, ináč bolo to súbežne vtedy, keď aj Európsky parlament schválil približne 60 miliard 60 e, miliard, neviem, no neviem, koľko to je presná suma, strašne obrovská suma na zbrojenie, na výdavky na zbrojenie, e, na výdavky na zbrojenie pre časť americkej armády, ktorá je e, v rámci NATO v, v Európe. Čiže ako keby takým spôsobom, dá sa, ja hovorím, že je to taká aj trošku nepriamo volebná korupcia, lebo na taký veľký obnos peňazí samozrejme je naviazaný sú sú výrobné podniky, zamestnávateľia, tí majú svojich predákov, tí hovoria svojim zamestnancom, že keď chcete mať robotu, tak e, ak chcete mať tieto zakázky, kam tie peniaze idú, e, tak e, treba voliť teda tú stranu alebo toho kandidáta, ktorý tieto peniaze dovolil nechať vojsť do obehu. A čiže, čiže môžem slobodne povedať, a, že zdravý rozum hovorí, že Donald Trump teda by to mal, by mal vyhrať aj vzhľadom potom ďalším veciam, čo sa týka globálnej politiky, ako je jeho plánované riešenie ukrajinsko-ruského konfliktu a tak ďalej a tak ďalej. No, tak viete, to, viete, ja verím, že vyhrá. Ja verím, že vyhrá. Viete, ja vám poviem takúto no. vec. Takúto vec. To naše väčšie poklonkovanie sa celej Európy, e, to väčšie rozmýšľanie. Na jednej strane sa budú urážať po niektorí, keď človek povie, že vojnu e, na Ukrajine môžu ukončiť len Američania. Oni sa budú teda vyhovárať, nie, Američania s tým nemajú nič spoločné, to ukrajinský národ a to. Ale na druhej strane celá Európa, vrátane Slovenska, čaká, kto bude zvolený v Amerike za prezidenta. Prečo to je hamba. To znamená, náš život, život Európy, život sveta závisí od toho, kto bude zvolený v Amerike. Však už s tým prestaňme pre Boha. Veď už s tým prestaňme. Veď tým sa dostávame do pozície akýchsi, akýchsi takých, takých otrokov a takých. My čakáme, kto bude zvolený v Amerike. Tak čakajme, kto bude zvolený na Slovensku. Čakajme, a keď už nie na Slovensku, čakajme, kto bude zvolený v Európskom parlamente Čakajme, ako sa tam budú vyvíjať jednotlivé frakcie. Pokiaľ ste si všimli, tretia najsilnejšia frakcia v Európskom parlamente je Patrioti pre Európu. Je to tretia najsilnejšia frakcia. Je tam kopu štátov, sú tam Česi, eh, Babiš, eh, Maďarský, teda Orbán eh, všetky. My keby sme boli, čo sme neboli, čo je nám teda ľúto, zvolení do Európskeho parlamentu ako patrioti, ako slovenskí teda patrioti, tak určite sme už mali predjednané účasť vo frakcii, vo frakcii patriotov pre Európu. Patriotiz, patriotizmus je teda nový fenomén. A je mi strašne ľúto a je, a, a je zaujímavé, že žiaden z našich europoslancov, mimo nehovorím teraz o progresívcoch, nikto do tejto frakcie nevstúpil, respektíve ich tam ani len nechcú. Dokonca... Ale uhrik je tam, Uhrik. Ale Uhrik tam nie je. Nie, nie, Uhrik je v takej novo, tiež vytvorená frakcia, a taká veľmi malička. Oni splnili tesný limit. E, Patrioti pre Európu sú tretí najsilnejšia teda frakcia, ktorá, ktorá zahrňa, zahrňa množstvo teda štátov. Je tam Babiš od Čechov, sú tam Španieli, teraz sú vyťazí, tí, čo zvyťazili e, v Rakúsku E, zápisku. To znamená, oni sú označovaní ako e, strana slobodných. Hej. Oni sú označovaní, nepravom sú označovaní, že to je extrémna pravica. E, prosím vás pekne, extrémna pravica. Ak mám kontakt s týmito ľuďmi, aj cez pána Ademansa, aj cez pána Ademansa, keď si zoberiete základné body ich, ich programu, základné body ich programu, ktoré sú, e, ktoré sú veľmi no, prečítam podpora mieru a boj proti vojne, zniženie nelegálneho pristahovalectva, ochrana národnej suverenity, bojovať proti Európskej zelenej dohode a zároveň vytvoriť nový európsky ekologický plán, zniženie brusovskej byrokracie, zvýšenie transparentnosti rozhodovania EÚ, zniženie daňového zaťaženia pre strednú triedu, ochrana kresťanských hodnot a tradičného modelu rodiny, zachovanie európskej kultúry a identity oni myslia pre všetky národné štáty. Podpora rozvoj národných ekonomik, európskeho teda pôvohospodárstva. Jednoducho je to strana, <clears throat> patrioti pre Európu je strana, ktorá má budúcnosť, e, ktorá už len podľa týchto hlavných bodov, ktoré som teda prečítal, a zvonkoncom to nemôže byť pravicová extremistická strana. Áno, tam, kde je v tej, v tej frakcii v tej politickej frakcii tej najmenšej Uhrik, no tak dobre, to sú, e, môžu mať určitý tá nádych e, extrémizmu pravicového, e, pravicového ale vonkoncom nie. Sú, lebo sú tam, no tak nebudem to opakovať, kto sa do týchto, do týchto teda združil. Ale títo vonkoncom teda nie sú pravicoví extrémisti. Ono no dokonca podielali sme sa aj na, na kongrese na kongrese v Bielorusku, kde Michal bol teda nedávno, kde bolo stretnutie kongres patriotických síl. E, patriotických síl. Je to politická sekcia, ktorá vznikla na, na, e, na východe Európy, na západe Európy. Patriotizmus je e, patriotizmus nie je lavica, ani nie je pravica. Patriotizmus to je nový fenomén, to je nový fenomén suverených teda národných štátov národných štátov, ano, ja len, ktorí sa už nedelia na pravičaru a lavičaru. Delia sa na to, aby suverené národné štáty v rámci spoločenstva existovali, boli. A predovšetkým je to mierové, mierové teda hnutie. Čiže no, tým chcem povedať, že toto je veľmi dôležité. Nechcú tam ani naši Áno, ja len doplním, že naozaj Uhrik bude e, v inej frakcii a to je Európa suverénnych národov, tak sa ospravedlňujem, to som sa pomýlil. Mm. Každopádne moja otázka ešte teraz je, že prečo sa poslanci za smer podľa vás nestali súčasťou práve e, tejto frakcie, kde je Andrej Babíš a Viktor Orbán? Frakcie, ktorú ste spomínali. Tak e, počul som vyjadrenie neviem, či to bol ten europoslanec alebo pán Jarosmíkia za smer, že za žiadnych okolností k pravicovým extremistickým do, do pravicovej extremistickej frakcie e, teda nechcú ísť. Je otázka, že či nechcú, alebo, či nechcú oni, alebo ich tam nechcú. E, alebo ich tam nechcú, ale ja si myslím, že <laughs> viete, oni sú sociálni demokrati. A oni chcú byť v rodine sociálnych demokratov. Veď to jasne povedal aj pán premiér Fico, že my tam patríme. No žiaľ sociálnych sociálni demokrati ich tam nechcú. Hovoria, že ich tam nechcú kvôli uh, e, spojenestvu ani nie z SNS, a spojenectvu k niektorým členom klubu SNS. E, majú výhrady. Sociálni demokrati, sami sociálni demokrati majú výhrady voči vlastným sociálnym teda demokratom. No a ja si myslím, že pokiaľ sa budú snažiť sociálni demokrati, naši europoslanci, teda za smer a za hlas, e, tak sa nakoniec do tej frakcie sociál, socialistov a demokratov, do tej sociálno-demokratickej frakcie dostane. Ale bude ich to stať bude ich to stať veľa námahy, podľa môjho názoru, pretože e, pretože tá socialistická frakcia má určité priority, ktoré nie sú s tými prioritami, ktoré Smer hlásal teda pred voľbami. Ale ja si myslím, že to postupne stiera. Veď máte nedávne to vyhlásenie troch najvyšších štát ústavných činiteľov, e, pána Žigu ako zastupujúceho predsedu Národnej rady, potom e, pána prezidenta a pána premiéra, ktorí jednoznačne, neviem z akého dôvodu, len tak z ničoho nič, teda, nič sa rozhodli deklarovať, že budeme pevnou súčasťou mm, obranného spoločenstva NATO, pevnou súčasťou Európskej únie a asi to naznačuje to, že chcú ukázať, že e, chcú ukázať, že e, chcú teda ukázať, že sme dobrý, dobrý, že nenamietame ani na to, nenamietame ani Európsku úniu, veď máme aj, máme aj, máme aj Ševčoviča, eurokomisára, ktorý je veľký priateľ s pani, pán, s pani van der Leyen. E, a pán Ševčovič je tiež predsa od smeru, takže e, nakoniec sa im to podarí, ale budú musieť ešte urobiť viacej teda ústupkov vo vzťahu k Európskej únii, aby sa stali, dostali do frakcie alebo do politickej skupiny e, socialistov. Ale ja si myslím, že budúcnosť je v patriotizme a e, v frakcii patriotov pre Európu. Nie je to extremistická ani nie e, Nemá ani takýto nádych. Ani nie sú tam bývalí extrémisti alebo podobní. Či už v Holandsku, alebo v Ako vnímate ako vnímate to, lebo boli eh, aj ďalšie voľby rôzne teraz v rôznych krajinách v nedávnom čase vo Veľkej Británii tam vyhrali lejbristi, teda ľavičiari. A vo Francúzsku ešte väčšie prekvapenie. Tam, hoci sa očakávalo, že vyhrá ten blok Marin Lepénovej, teda strana Marin Lepénovej, tak ich porazil práve ten ľavicovo, vytvorený ľavicový nový ľudový front, zložený od sociálnych demokratov cez komunistov Melenchona alebo cez komunistickú stranu Francúzska, takže ľavičiari vyhrali voľby, ale napriek tomu, že vyhrali, tak Macron si tam aj tak dosadil svojho a nejakým spôsobom to blokuje. Ako toto vnímate, podľa, že podľa v Európe v mnohých krajinách vyhrávajú ľavičiari? Takto. Podľa môjho názoru môj názor to je, a dokonca ho teraz potvrdil aj Fiala, český premiér. E, patrioti pre Európu sú, je, je to patrioti pre Európu ako ideovo je lavisové hnutie. Vyplýva to zo všetkých, e, z jej programu, nie z toho, ako kto ich pomenováva. E, napríklad komunálnych volieb e, zvíťazil v Česku Babiš, no teda tá strana Babišova, áno, vlast Babišova, áno, a na stránke európskej, alebo európskej sa hovorí, že tí Petrieti pre Európu sú extrémni pravičári, čo je absolútne nezmysel. Sú to, je to ľavicové hnutie. Ale pán, pán Fiala o víťazstve áno a o víťazstve Babiša povedal, že sú to ľavicoví populisti. Čiže patrioti pre Európu je ľavicové. Myšlenkovo je ľavicový e, ľavicové zoskupenie. Ľavicovo vlastenická. Alebo ľavicové, ľavicovo vlastenická koalícia je to. A bolo by dobré, keby aj na Slovensku aj na Slovensku vznikla lavicovo vlastenecká alebo, labicovo, alebo vlast, e, labicová koalícia patriotov alebo labicovo vlastenecká teda koalícia e, aj z mimoparlamentných strán napríklad takéto hnutie, pretože ťažko povedať, či podľa názvu či sa hodnotí ľavičer alebo pravičer len podľa názvu. Ja teda množstvo poznám strán, ktoré majú názvy nejaká sociálna demokracia alebo, alebo nejaké kresťanské hnutie, ktoré v skutočnosti ani tieto hodnoty nejak nezdiela okrem názvu. E, čiže... Ja by som teraz otázku pre Michala ak môžem, lebo budeme, už máme posledné minúty. E, Michal, čo si my myslíte o tom, že napriek tomu, že teda vo Francúzsku vyhralo ľavicové hnutie, nový ľudový front, tak Macron ich obišiel a on si tam dosadil svojho proste. Ako keby obišiel celé voľby a ignoroval vôľu občanov. Uh, tak je tam, je tam prezidentská forma vlády, a zrejme mal na to mandát, že to takýmto spôsobom e, že takým spôsobom teda obišiel ľudí, bežných občanov. E, neviem, neviem, čo si, o tom, čo si o tom mysliť, teda až na to, čo si teda myslí každý, že ja neviem, ja som sa napríklad pred, koľko to je, tri týždne dozadu zúčastnil teda na pozvanie Ehm, liberálno-demokratickej strany Bieloruska, eh, kongresu, ktorý oni organizovali, a bol to kongres teda patriotov Európy, eh, teda rôznych politických strán, asi z 20 krajín, eh, rôznych politických strán a už, už keď tak, mimo iné, tak tiež libera- na východe, v Rusku, Bielorusku, sa patrioti vlastne majú v názve strany, že sú liberáli. Liberálno-demokratická strana Bieloruska, to sú vlastne patrioti, národniari a sú liberáli, tak to je také zajímavé. A um, vlastne e, bol to dvojdňový kongres a prvý deň bol, teda sa rozoberali politické témy a druhý deň o čisto odborné ekonomické témy a v ten prvý deň e, sa teda hovorilo o Ehm, aj o tom, teda, ako, aké sa vyvíjajú tlaky, najmä teda zo so Spojených štátov, keď Spojené štáty ehm, na niečo nemajú dosah, tak využívajú Európsky parlament alebo Európsku úniu, aby ona, ehm, ona teda nejakým spôsobom zatlačila na, na nejaké cudzie režimy, alebo ako to povedať, že napríklad režim bieloruský, E, formou, e, formou nejakých sankcií a podobne. A hovorili, že <clears throat> čo je pravda, že sami, sami vidíte, teda na, k nám hovorili, že sami vidíte, ste tu v Minsku, boli sme tam nakoniec 4 dní, e, my tu máme tiež prezidentskú formu vlády, hovoria, že je autoratí, auto, autokratívna, e, že máme silného lídra, ktorý o všetkom rozhoduje. Je to v podstate niečo podobné ako vo Francúzsku, ale, oni, ale tam to naozaj funguje. Oni sú spokojní. Ja hovor, hovorili o tom, že teda za, kolektívny západ sa snaží e, implementovať alebo nanútiť teda e, rôznym krajinám Rusku, Bielorusku a inde e, ich systém demokracie, ale ale ten by ten tam nefungoval hej, v tom Bielorusku a oni hovoria, my sme, my sme takto spokojní, my sme radi, že máme takého silného lídra, ktorý, ktorý keď treba, tak sa môžeme na ňo spolahnuť a proste urobí aj nejaký taký manéver, ako urobil Macron. E, čiže Čiže neviem, do akej miery majú Francúzi <laughs> radi takéto režimy <laughs> alebo takýto spôsob vládnutia, ale uh, Ehm, každopádne ehm, vo vzťahu k Bielorusku potom budú i vyjadrenia do budúcna asi len pokrytecké. <laughs> Ale možno, že mal ten Makro nejaký ten teda dôvod. No a v ďalších voľbách, neviem, či môže kandidovať, sa potom rozhodnú, hej, že či budú voliť podobného lídra a či nie, ale e, asi toľko. No. Každé, každé, každé zaujímavé alebo zlé, alebo dobré, teda alebo nedobré konanie eh, prezidentov alebo predsedov vlád eh, je možné dovtedy, dokiaľ ne, do, pokiaľ ho akceptujú občania vo voľbách. Jednoducho, pokiaľ budú voľby slobodné a nebudú ovplyvňované, tak každý zlý krok premiéra, každý zlý krok prezidenta sa to odrazí v tom, že v ďalších voľbách eh, nebude zvolený. A každý dobrý krok každý dobrý počin, ktorý je na prospech občanov, sa odrazí v ďalších voľbách. To znamená, že ho potvrdia vo voľbách. Čiže pokiaľ sa týka prezidenta Macrona, tak má na to právomoc, neobyšiel zákon, využil, využil ústavné práva, ktoré tam má. Pokiaľ konal zle, E, pokiaľ sa to nebude Francúzom páčiť, no tak Francúzi ho v ďalších volia, neviem, či ešte bude mohol kandidovať, nezvolia. To ne, nemôže kandidovať, ale určite príde nejaký kandidát s témou, teda, že sme, a možno bude chcieť zmeniť teda túto pravomoc. obmedziť. Všetko závisí teda od, od voli. ďakujem. Ďakujem vám pekne. Musíme pomaly končiť, pomaly a veľmi isto. Ja len dám do pozornosť takú zaujímavú pikošku. Dal som počas tejto relácie hlasovať s otázkou na teda kľúč od e, .sk. Tam si to nájdete na YouTube kanále. Dal som hlasovať. Chýba vám Miroslav Radačovský v Európskom parlamente? A áno, odpovedalo 67, takže 67% hlasujúcim chýbate. A zvyšok 33% <laughs> odpovedalo, že nie ale musíme končiť. Ďakujem pekne, že tu bol dnes s nami Miroslav Radačovský, bývalý europoslanec. Do počutia. A zároveň ďakujem, Michal za... Radačovský, hovorca. Ja ďakujem za pozvanie do tohto rozhovoru. Veľmi pekne ďakujeme. A neviete, a otázka posledná. Neviete, ako, aký je stav zápasu? 4-0 skončil zápas. 4-0 prehral Slovan s Manchesterom City.